edición especial desde la calle de Paraula de Tortuga. Estamos a 10 de diciembre de 2012. Paraula de Tortuga por Radio Tortuga. Dilluns 10 de desembre de 2012. Avui fa 64 anys es firmava a París la resolució 217-3 que recull la Declaració Universal dels Drets Humans que es consideren bàsics. Cal recordar que tant aquesta resolució com l'existència mateixa de Nacions Unides se en la traumàtica situació en què va quedar la humanitat després de la Segona Guerra Mundial. Què ens queda d'aquest propòsit? De què hi recull de bones intencions? A dia d'avui, la violació dels drets humans és una constant que pateixen milions de persones arreu del món. Ho pateixen els 25.000 nins que moren cada any per mancança d'aliments o d'aigua. Ho pateixen els milions de desplaçats forçosos que fugen de la guerra o per la destrucció dels seus hàbitats naturals. Ho pateixen els milers de persones que romanen a la presó, molt sovint en condicions infrahumanes, per defensar la seva llibertat de consciència. Ho pateixen els miners, els, milers de segrestats i desapareguts als que se'ls nega el dret de la vida per expressar les seves idees polítiques. Ho pateixen milions de dones que són víctimes d'abusos de caure de caire masclista. Des de la comoditat de la nostra fortalesa, hem viscut durant molts anys amb la il·lusió de que la cultura occidental és un garant del respecte als drets humans. Avui sabem que aquesta és només una façana. Milions de ciutadans d'Occident contribuïm indirectament a la violació dels drets humans arreu del món, sovint sense tenir consciència, amb accions tan simples com consumir productes que han estat fabricats i distribuïts en condicions indignes per als treballadors. Els nostres governs violen sistemàticament els drets humans cada vegada que usen els pressupostos generals de l'Estat en operacions armades de sotmetiment en terres estrangeres. Però a dia d'avui, la violació dels drets humans es fa de manera manifesta també de dins de les nostres fronteres de la fortalesa, cap a tot tipus de ciutadania, com es posa en manifest quan les institucions i les forces de seguretat s'utilitzen per reprimir les llibertats bàsiques i per excloure a milers de persones dels seus drets fonamentals, com són la salut, l'habitatge, l'educació o la llibertat d'expressió. Des d'aquest programa de ràdio volem donar un crit d'atenció per fer-nos conscients de la importància de defensar els drets humans com a única alternativa a una convivència pacífica. Per parlar de totes aquestes coses estem avui aquí, aquesta edició especial de Paraula de Tortuga, al carrer de Sant Miquel, acompanyant Amnistia Internacional, en la qual comptarem a la presència d'algunes organitzacions com Veïs Sense Fronteres, Jaume Obrador, Amics del Poble Saharaui, Metges del Món i també gaudirem de les actuacions de Lluís Cadenas i la Nena Obrador. bon vespre i de... estem avui des del programa Paraula de Tortuga, estem en el carrer de Sant Miquel i eh, estem donant suport a una convocatòria de Amnistia Internacional perquè, com han dit, avui se celebra el 64 aniversari de la Declaració de Drets Humans. En aquesta taula ara mateix eh, hi ha molta de gent i jo vos agrairia que vos anéssiu presentant cada un de vosaltres. Podeu Bé, xerrar? Bé, començaré jo. Jo som en Pere Manel, que som coordinador d'Amnistia Internacional de, del grup d'aquí de Palma, de Palma a Mallorca. I bueno, aquí a la meva esquerra tenquen en Jaume Obrador, sí. que és president de Veïns Sense Fronteres, i... Carlos Martín, eh, activista del grup des de fa ja quasi 6 anys i membre de l'equip de l'Àfrica subsahariana de la secció espanyola d'Amnistia Internacional. Molt bé, idò. Um, ehm, eh, són 64 anys d'aquesta declaració. Ja m'agradaria que fessi una valoració en aquest moment de què significa aquesta declaració dels drets humans. Bueno, eh, per mi el que podíem... Eh, no sé si se sent bé. Sí, si t'apropes que... un poc més en el vale, micro, perfecte, millor. Perfecte. Pues, eh, aquesta declaració el que ens està dient, i probablement amb aquesta crisi, és que és més actual que és més important que mai. Eh, desgraciadament, la crisi eh, té molt, moltes víctimes, eh, agreuja, totes les eh, desigualtats i vulnera molts, eh, molts drets arreu del món però per un altre costat ens ha fet estar més a prop eh, a la resta del món. És una crisi global de valors i que vulnera drets que ara veiem molt a prop i ens pot apropar més a la part més vulnerable del món cada dia estem més a prop, els que estan patint els drets humans els trobem molt a prop. Aquesta, d'alguna manera, seria una mica la lectura actual del que està passant al món. I després dels anys, eh, d'aquests anys, des del any 1948, eh, que es va declarar, la, que es va eh, fer la declaració dels drets humans al món. I de, en no sé si sí. Jaume vol afegir jo alguna cosa. M'agradaria afegir, eh, sobretot, que en aquests moments eh, sentim eh, que lluitam eh, per la defensa dels drets humans, eh, sentim una vergonya eh, excepcional veient que realment hi ha eh, tantes de situacions on se vulneren. Jo crec que només és fet de sabre, que els membres permanents del Consell de Seguretat de les Nacions Unides controlen el 80% del tràfic d'armes, jo crec que ja basta per entendre el que significa aquest doble llenguatge de la comunitat internacional. Un doble llenguatge que parla de drets humans, que s'omple la boca de defensar-los i mentrestant eh, segueix eh, dirigint eh, tots els conflictes, fent el possible perquè eh, els interessos de les grans multinacionals i els interessos de les grans potències estiguin part damunt tot. Per tant, sent aquest sentiment en aquest moment de que se va fer una gran obra en aquell moment d'arribar en aquest acord en, fa 64 anys, però a eh, aquesta humanitat eh, li falta molt per recórrer. I per tant, eh, estem aquí, eh, que creiem realment perquè aquesta situació canvi. I és una crida a tothom a tots és que les persones de bona voluntat perquè no callin, no ens facin callar davant d'aquesta situació. Gràcies. Gràcies, Jaume. Manel, vols comentar qualque cosa? Uh, sí, una mica en, en la línia de lo que explicava en Jaume Bradó, jo volia destacar precisament que hi ha alguns, diguem, dels mecanismes internacionals eh, de que gaudim per aconseguir la pau en el món, com és precisament el Consell de Seguretat de Nacions Unides, que és un, és un organisme molt important d'aquesta estructura internacional de defensa dels drets humans, que en casos especialment com els de Síria s'ha mostrat absolutament incapaç de complir l'objectiu per qual va ser creat, que és aconseguir la pau. El bloqueig en què se troba el Consell de Seguretat de Nacions Unides en el cas sirià, com ho ha estat també en el cas de, de Gaza i els territoris ocupats, demostra que és necessària una reforma d'aquests mecanismes perquè efectivament s'aconsegueix eh, que sigui efectiu i que realment eh, aquestes violacions que afecten especialment a la població civil eh, no se permetin, no se permetin eh, de cap de les maneres. No? I eh, actualment a quina... Ja heu xerrat un poc de com està la situació. Quin seria, en el vostre punt de vista, eh, no sé, la situació com a més sagnant, el que més eh, ens ha d'indignar de, de la violació de drets humans que veiem avui en dia? Qualsevol de, de vosaltres que vulgui... Com... Cadascú supos que ho veu des la seva angle. Jo en aquest moment t'he de dir eh, per la vinculació que tenim en la situació que regna eh, a l'est de, de la República Democràtica del Congo, que s'ingerenci dels països veïnats i sobretot que en són instruments de les grans potències, sobretot de l'anglofonia, Xina, etc. En aquest moment s'estan violant enormement els drets humans en aquella zona, hi ha violències, eh, sobretot eh, dones víctimes de violència sexual. Se parlava de que diàriament hi ha unes, 100, unes 1.150 violacions de dones i, per tant, eh, en aquell moment jo me pareix que la comunitat internacional no té eh, valentia per aturar les agressions que pateix el Congo un dels països més rics se parla d'un escàndol geològic, de tanta riquesa en subsol, en, en, en bo, diamants, eh, cobalt, eh, caserita, etc. I, en canvi, no té la valentia d'aturar aquestes agressions, sinó que els provoca perquè els instrumentalitza pels seus interessos i per les seves multinacionals. Per qualque motiu, aquest conflicte és un dels que no, no se coneix, se'n xerra menys. Sí, és, jo crec que el fet de que sigui a Àfrica i que sigui fàcil dir són salvatges, i jo crec que els salvatges eh, són els de la comunitat internacional i les multinacionals que els estan robant i fent que el país, que seria un país riquíssim com deia abans, sigui el darrer de la cua dels 184 països que eh, tenen síndex de desenvolupament humà, ell està a la cua i és el més baix. Per tant, això és una indignació que sentim els que treballem dins aquella zona i, per tant, aquest silenci jo penso que és perquè l'Àfrica és la gran olvidada. Eh? I, de més, com que hi ha tant d'interessos creats, eh, segurament eh, no hi ha com aquest los Donant pas a la eh, eh, Cristina de, del programa Parábola de Tortuga. Bueno, buenas noches a todos y como decías hace un momento hablabas de África, que Joan Carrero la llama África la madre ultrajada. Y, es verdad que, que, millones de personas a lo ancho y a lo largo del planeta cada día, cada día sufren de todo tipo de violaciones a los derechos fundamentales del hombre. Y mm, bueno, tú hablabas de la violencia hacia la mujer, pero también eh, hay una violencia hacia, hacia lo que es el agua potable, lo que es la alimentación, eh, la pobreza extrema. Y a mí me quedan dudas ah, acerca de por qué esta información no llega al grueso de la población, sobre todo de Europa. Y, mm, me pregunto si no hay alguna intención de tapar ¿no? muchas veces eh, este conocimiento yo creo que, que, Amnistía Internacional y otras plataformas hacen un trabajo enorme, enorme de concienciación um, y, posibilitan que mucha gente tome contacto con estas realidades que, ya te digo, no están en la televisión cada día y no sé por qué. No sé por qué, no estamos indignados, no estamos um, haciendo, haciendo camino para que esto no siga ocurriendo. No sé qué opináis al respecto. Bé, jo, jo destacaria que en aquest moment Àfrica possiblement sigui un dels continents eh, més, entre còmetes, on, on el tema dels drets humans és més central, per una banda per, per, per, per les violacions que s'estan produint a la zona dels grans llacs i, i a l'altra banda per les, per les mobilitzacions que hi ha hagut des de l'any 2011, el que se coneix com la primavera àrab a nord d'Àfrica, que ha demostrat que els drets humans verdaderament són drets de les persones i que quan elles estan verdaderament eh, exposades en aquests abusos tan greus són capaços de, de reclamar aquests drets de manera pacífica i de, i de enderrocar règims com els que coneixíem a Líbia i Egipte i a Tunísia i, i, i jo crec que és, un, és una crida d'atenció en els governants eh, que necessita del nostre suport ciutadà, del nostre, eh, del nostre suport actiu, per demostrar a aquesta gent que, que tenen el nostre suport i que, a més a més, nosaltres també estem interessants en, en que aquests nous règims que ara s'estan discutint, s'estan reformant les constitucions d'aquests països, verdaderament siguin respectuoses en la, en la Declaració Universal de Drets Humans i incorporin tots aquests mecanismes de, que fan dignes a les persones en, aquest, en aquestes lleis, en aquestes cartes magnes i, i, i se pugui estendre a altres països de, de, de tot l'àmbit eh, aquestes reformes. Yeah. O sea que estamos de acuerdo en que eh, el cumplimiento de estos derechos humanos forma parte de, una, de decisiones políticas. Sí, jo crec que eh, precisament ja quan se va parlar l'any 2000 de lo que són els objectius de desenvolupament del mil·lenni que s'hi van apuntar 189 cap d'estat i de govern a nivell mundial, se van comprometre a l'any 2015 a haver acabat la meitat de la pobresa a nivell mundial. Eh, jo crec que ja en aquell moment va sortir un poc coixa eh, aquesta declaració perquè no s'hi van posar mitjans. I els mitjans econòmics per arribar a això eh, hi són. Hi són fins al punt que precisament eh, si el pressupost militar a nivell mundial és de 900.000 milions d'euros, resulta que la meitat del pressupost militar bastaria per acabar amb la pobresa mundial durant 54 anys. O el que eh, els governs han donat en els banys entre 2008 i 2011 acabaria definitivament eh, per molt de temps en la pobresa a nivell mundial. Per tant, jo crec que és una voluntat política clara de no voler acabar amb la pobresa i jo crec que el que se diu moltes vegades que els grans responsables d'aquesta crisi eh, són els que no, no apareixen i en canvi les víctimes són les que se veuen cada dia i no són els que l'han creada. Per tant, doncs, jo faria una crida als polítics perquè no siguin còmplices dels banquers, de, de les grans finances, dels paradisos fiscals i acabin d'una vegada amb aquesta farsa i amb aquesta mentida davant la societat de fer creure que la crisi l'han de patir tots. La crisi l'han de patir és que l'han creada, no els altres. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama te veo tan triste, Pachamama me pongo a llorar. esperando la última ola. Cuídate, no te vaya a mojar, escuchando la última rola. Mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la rama. i de donar mare la paraula en, en Jaume, que continuarà amb aquesta tertúlia i fent una xerrada ja més eh, aprofundida amb en Jaume Obrador. En en Carlos, perdó. Sí, jo ara que tinc la sort d'estar acompanyat amb eh, en Jaume Obrador i amb el company i coordinador del grup Pere Manel, eh, els faria una pregunta als dos. Eh, de quina manera aquesta crisi i les mesures retallades Eh, estan afectant a, eh, a la societat amb el seu conjunt i la, i el que acompanyaria aquesta pregunta. I això, quins drets són els que estan posant més en risc i a, quin, a quina part de la societat li pot afectar d'una manera més directa? parles d'Espanya a Espanya exactament i al món en general, perquè jo crec que avui en dia el que està passant i està succeint a la comunitat europea d'alguna manera eh, és algo, són mesures que sembla que són les úniques que tenen a mà tots els governs, la majoria dels governs del món. Eh? Llavors, eh, aquí com ens afecta, a qui afecta i com es tindrien eh, o es podrien reconduir? Quin és el vostre punt de vista? jo, jo crec eh, que un dels, dels drets que s'està veient més afectat arreu del món i a Espanya també és fonamentalment la limitació a la llibertat d'expressió. Uh, és a dir, és, és, uh, aquelles persones que opinen d'una altra manera, que defensen els drets dels altres, uh, que protesten el carrer, són diguem, els primers que, que es veuen vulnerats els seus drets perquè són detinguts, són empresonats i, i jo crec que seria és possiblement el més greu de tots, perquè sense la possibilitat de que les persones puguin expressar eh, el rebuig cap a les mesures que, que s'adopten, eh, és, és molt difícil després poder reclamar la resta de drets. I, i jo diria que, juntament amb això, hi ha una, hi ha una certa eh, diguem que, que relació entre la vulneració de drets civils i polítics com, com, és, com és aquest, amb la, amb la limitació dels drets eh, econòmics, socials i culturals. És a dir, cada vegada és més habitual que hi hagi desnonaments, cada vegada és més, més habitual que també hi hagi una limitació a sa, a en els drets de la salut, eh, i això afecta eh, i a l'educació també. I això està molt relacionat amb els drets civils i polítics, és a dir, difícilment aquestes persones després poden reclamar eh, mesures de justícia o de determinats participació, per exemple, en les institucions eh, públiques, etc, sense tenir un adequat accés a l'habitatge, a la salut i a l'educació. Per tant, mm, jo crec que és una, és una situació que malauradament se produeix molt a Latinoamèrica, se produeix a l'Àfrica, se produeix a Àsia, i que d'alguna manera té una espècie de com, com, a, com un, cert, eh, un cert patró, diríem, no? I, i malauradament a Espanya en alguna mesura també tots s'estan veient afectats a aquests drets. Eh? La qüestió, per exemple, de la llibertat d'expressió, eh, hi ha eh, determinades actuacions policials a Espanya que són una vulneració de ple d'aquest dret. I Jaume Abrador, eh, potser tu que directament em consta que tractes amb eh, eh, la població emigrant que d'alguna manera, d'acord amb el que ens acaba de dir Pere Manel, eh, es pot bé eh, veure més eh, afectada per les retallades dels drets econòmics, de la salut, de l'habitatge. Quina és el, el, el teu, la teva coneixença de persones, poblacions, emigrants, subsaharians d'altres eh, parts del món que estan aquí i que ara probablement en aquests moments ens consta perquè ha sortit als mitjans, poden estar molt més afectats i són més vulnerables. Sí, jo penso que, eh, més de lo que ha dit en Pere Manel, en que, el qual estic totalment d'acord, que quan no hi ha llibertat d'expressió eh, no hi ha eh, democràcia, d'alguna manera. Per tant, és impossible construir un estat democràtic i de dret eh, eh sense llibertat d'expressió i que vulnerar tots els drets eh, és, una, és una violació eh, que no té nom eh, dins la societat i que és global. En aquests moments jo diria que les persones eh, no tenen la mateixa consideració eh, nosaltres, els que vivim aquí, que, que, que no hem hagut d'immigrar aquí, eh, sempre tenim, eh, a moltes vegades tenim a on aferrar-nos. Tenim família, tenim... Però pensant el que significa una persona que ha vengut aquí perquè no pot sobreviure dins del seu país, perquè tant pot ser perquè no li deixen expressar en llibertat les seves opinions, però sobretot la majoria de casos són casos de gent que ha hagut de sortir per qüestió de pobresa, per qüestió de manca d'aliments, de manca d'habitatge, de, de, de manca de les condicions mínimes d'una vida digna. I per tant, aquesta gent, eh, quan eh, les coses anaven bé, normalment feien les feines que nosaltres no volíem fer. Per tant, els abolíem, els desitjàvem i els cercàvem. Però penseu el que significa una vegada que han fet aquestes tasques eh, baixes, diríem, que no volien fer els autòctons d'aquí, que després ni aquestes els deixem fer, que els situem en una situació de, de, de, de, de misèria permanent, que no tinguin dret a la salut, que no tinguin dret a una vivenda digna, que no tinguin els drets constitucionals i que eh, jo penso que tant aquells com eh, quants han hagut de tornar ja de cap a casa seva, com les poblacions en les quals treballem en els, eh, en els països empobrits, jo diria que veure quan eh, hi ha moments que no creuen. Fa un parell de dies que deien com és possible que tingueu problemes de vivenda a Europa. Com és possible, deien els africans, a Àfrica, concretament a Tanzània, en aquest cas, com és possible que vosaltres tingueu robatoris? Com és possible que vos treguin de casa? Com és possible que els banys vos robin? Això és impossible, perquè nosaltres teníem una altra visió d'Europa. Per tant, eh, jo crec que el, que ho viven ells en aquest moment és d'una pobresa extrema, d'una situació de veure el món tancat, de veure Barou tot negre, mm, dins el continent africà negre, no falta res més que veure també la vida negra. Per tant, jo diria que en aquest moment la situació els afecta moltíssim i l'element fonamental que jo voldria remarcar és l'element de la pobresa. En el sentit de que com deia abans, s'havien compromès en el 2015 a acabar amb la meitat de la pobresa del món i de la fam i resulta que de cada dia augmenta més i de forma especial a l'Àfrica subsahariana on de vegades quan veiem gent de color mos pareix que els han de tenir por o no mos podem fiar d'ells. O... No, resulta que són és que els, es, des d'Europa els han robat, els seguim robant, els seguim espoliant i, a més, després els atreïn de fora quan no mos serveixen. Jo m'aparell que és d'una injustícia i això mos fa persones que no tenim dret a dir-nos persones dignes. Per tant, jo, eh, de, de cap dient, eh, tenen els mateixos drets, tenen la mateixa dignitat i és un dels drets fonamentals a respectar la dignitat de la persona humana. Totalment d'acord. Jo l'única cosa que ara sí que m'agradaria també eh, saber, des del punt de vista d'amnistia internacional, abans ens comentaves, Espera Manel, el tema de la llibertat d'expressió. En consta que hi ha una campanya eh, que d'alguna manera vol recolzar i donar la, el suport i la protecció d'una sèrie de defensors de drets humans que lluiten que eh, quina és per Amnistia Internacional la, la importància i el testimoni i quines són les vivències d'aquestes eh, persones que en aquests moments, moments estan en risc de la seva vida, que és per Amnistia Internacional els defensors de, de, de drets humans. Mm, bé, de fet, eh, a veure, el 10 de desembre eh, des de fa ja un grapat d'anys, eh, Amnistia Internacional el dedica precisament en els defensors i defensores de drets humans. És a dir, aquelles persones que posen en risc inclús la seva vida per defensar els drets altres. Hi podem trobar sindicalistes, hi podem trobar advocats, eh, dirigents comunitaris, etc. Eh, ells són per nosaltres, diguem, a qui nosaltres hem, donat, hem de donar veu. És a dir, en Amnistia Internacional sempre parlant de que nosaltres donem veu en els qui no tenen veu. I ells fan aquesta feina en els seus països. Aleshores, eh, anualment la campanya se dedica precisament a ells com a, com a principals impulsors en els seus àmbits d'aquesta exigència de compliment dels drets humans i, i bueno, i enguany en, enguany en tenim tres. Enguany en tenim tres que hem volgut destacar, però n'hi ha molts més. Eh, el cas d'un col·lectiu de joves sudanesos que han estat amenaçats simplement per, per exigir eh, simplement eh, la igualtat de les dones, per criticar la corrupció en el seu país, al Sudan, i això els ha fet objectes de... de, de en alguns casos, inclús hi ha hagut joves que han hagut d'exiliar-se. No? Un segon cas era d'una activista eh, brasilera, Nelaisa Santos Sampaio, que amb 46 anys, mare de 8 fills i treballa a nivell comunitari per defensar eh, a, seu, a la seva font de, de riquesa, a la seva manera de viure, que és bàsicament tra treballs artesanals que estan amenaçats per, per, per la indústria forestal. No? I, I això ha conduït, per exemple, que en el seu cas eh, la seva germana i un, i un cunyat seu pues, fossin assassinats. No? I, i, bueno, I un tercer cas seria el de Nigor Kalyapin, que és mm, en el cas d'un activista rus que també eh, ha estat amenaçat simplement per, per expressar-se lliurement eh, eh, en, en termes de, de bueno, d'oposició política i l'han intentat en diverses ocasions jutjar precisament per això, per una qüestió simplement de, de lliure expressió. Molt bé, eh, jo crec que ha quedat eh, bastant clar la importància que tenen el, el testimoni i la, i la tasca que fan els defensors de drets humans, que d'alguna manera són els que ens estan defensant a tots, perquè quan defensen els drets d'alguna persona, pot ser a Colòmbia, pot ser a Àfrica, estan els defensant els drets que ens pertoquen a tots. I com deia molt bé Jaume Obrador, que m'agradaria, si té un moment, que ens expliqués la seva tasca importantíssima de Veïns Sense Fronteres a l'Àfrica i a la zona dels Grans Llacs. Com estan treballant i com i aquesta seria la pregunta amb les retallades una vegada més, tasques importantíssimes de les que depenen comunitats molt importants i que porten ells treballant des de fa 17 anys, crec, si no m'equivoco. Quina és la situació actual i què s'està posant en risc amb, eh, amb les retallades i el suport que fins ara eh, estàveu rebent i que sembla que ja s'ha deixat de, de rebre? Sí, sembla que s'ha fet una sentència de mort a la cooperació internacional, per lo que sembla, tant a nivell estatal com a nivell de les Illes Balears, fins al punt que sembla que a nivell estatal s'ha retallat un 70% i s'ha acumulat durant aquests anys un retalls d'un 70% del pressupost que se dedicava i s'ha retornat en els anys 1990 quan començàvem a cooperar. I aquí a les Illes Balears, eh, també el govern de les Illes Balears eh, ho han denunciat en distintes ocasions, eh, ha baixat enormement també la eh, seva aportació a la cooperació, passant de 16 milions i pico que destinava d'euros, que destinava a l'any 2008, a 3 milions i pico el 2011, que no van encetar-los perquè hi va haver un parèntesis i el 2011 eh, se va passar la convocatòria en 2012, per tant, i l'Ajuntament de Palma també sembla que està retallant enormement. Per tant, aquests retalls a eh, nosaltres ens han fet repensar moltíssim la situació. Estan treballant a quatre països de l'Àfrica subsahariana, a Burundi, Tanzània, República Democràtica del Congo i Mali, i en aquest moment el que estan fent és, tenim gent allà en aquests moments, precisament per anar resituant aquesta problemàtica i el que feim és eh, a partir dels projectes que estaven en marxa, a partir de les infraestructures creades, el que s'està fent en aquest moments és implicar de cada vegada més la gent perquè faci productius de cada vegada més també els projectes, els se senti, s'empoderi més dels seus propis projectes i eh, cercam també ajudes, fem activitats, eh, cercam eh, col·laboracions a distints nivells per fer coses més petites però que impliquin molt més sa, es, el compromís de la població local. Per tant, jo diria que aquesta crisi ha fet molt de mal perquè s'ha perdut molta de, de persones que fa anys que treballàvem amb elles i una part de l'alegria és que han trobat feina a altres indrets, el qual vol dir que eh, hem ajudat a crear situacions de defensa dels drets humans a alguns, a alguns llocs eh, on treballàvem, però al mateix temps altres han perdut la feina, no tenen confiança en que des d'Europa ja se'ls pugui seguir ajudant, però ens ha ajudat en el sentit de dir hem de repensar la cooperació, han de cercar formes més creatives perquè impliquem més la gent i nosaltres mateixos també facem esforços superiors. Molt bé, i de, Gràcies Jaume, gràcies Pere per aquesta xerrada, en Pere d'Amnistia Internacional, en Jaume de Veïns Sense Fronteres. Continuarem amb en Carles en aquesta taula una estona més, però primer de tot escoltarem una, un poquet de música perquè d'aquí un moment presentarem en, en Lluís Cadenas que vendrà aquí a fer-nos uns temes en directe. Hay una vida similar janani fila koroche ni fila taro soronde ayola mina abisimila gune maninda dongili dala maninda nete do wera jade maninda dongili dala maninda nete do wera jade si queréis más información puedes llamar al 902 119-133 o ingresar en www.actuaconamnistía.org. También tienen una página de Facebook como amnistía.internacional.espana. jo abans de uh, gaudir d'aquesta música que ens passareu, els hi faria una pregunta als dos, a Pere Manel d'Amnistia i a Jaume Obrador de Veïns Sense Fronteres. Per tots els que ens estan sentint, per el que, els que estan aquí i els que ens estan sentint a les seves cases, els que puguin tindre algun interès, què poden trobar? Si s'apunten, si volen col·laborar amb vosaltres, què els hi podíeu dir perquè siguin un mes amb aquest moviment? Aquesta seria l'última pregunta. Bé, eh, jo, jo parlaria precisament de, de, de, de fer una crida a l'activisme. Eh, hi ha multitud de, de, de, de, de maneres. Lògicament jo he de, he de granar cap a camp meva, que és a Amnistia Internacional, i, i la participació no és una qüestió únicament econòmica. Jo avui voldria mm, sí destacar que la col·laboració no és necessàriament eh, una quota eh, de socis, que també, però que nosaltres estem oberts a, a la participació de, de qualsevol persona eh, de, de, que disposi d'una mica de temps i se vulgui implicar, perquè realment eh, amb aquesta feina normalment se rep més de lo que se dona. Sí, no, jo també en aquest sentit eh, jo crec que en aquests moments més que mai eh, la eh, solidaritat eh, no és fàcilment econòmica, eh, i precisament el que necessiten en, en aquest moment són mans, mans per denunciar, mans per encoratjar, i en aquest, eh, en aquest sentit, eh, Veïns Sense Fronteres de les portes obertes, en el carrer Fa, número 29, eh, eh, a la Soledat concretament, i eh, tothom que tingui interès d'alguna manera en Veïns Sense Fronteres o en qualsevol altra organització que treballa per la cooperació al desenvolupament i per denunciar les retallades, les injustícies, el doble llenguatge de la comunitat internacional i tot el que hem anat denunciant en el llarg d'aquesta conversa, eh, que s'acostin en aquestes organitzacions perquè només la veu des que no tenim veu un dia pot transformar la societat. Se puede luchar de, luchar de forma no violenta, denunciar, y, muchas cosas más, como decías tú, ¿no? Sin necesidad de que haya un aporte de dinero. Bueno, vamos a continuar con un ratito de música y vamos a presentar a Luis Cadenas, que, mm, bueno, se ha prestado para venir aquí con este frío, con los dedos congeladillos. A ver, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy, muy contento de estar aquí esta tarde y apoyaros, por supuesto. Todos los días vendría, incluso por el frío, da igual. Estás aquí, bueno, dando apoyo a una mm, organización que lucha por los derechos humanos. Y bueno, no sé si quieres dejar algún tipo de mensaje o decir alguna cosilla. los micrófonos están abiertos para ti. Pues nada, para mí es un placer enorme. Debería venir aquí todos los días para ayudar, pero no solo yo, cualquier pequeña ayuda que podamos hacer es primordial, necesaria y urgente para porque porque nos necesitan y, nosotros podemos ayudar un poquito, que somos unos privilegiados a pesar de todo. Bueno, desde nuestra situación privilegiada sí que podemos solidarizarnos y, como decía antes, eh, hacer denuncia y luchar de forma no violenta. Bueno, vamos a dejarte con tu música. En realidad, llegué mañana a la meta que que no debí cruzar a la hora de las musas suburbanas. Seguí la estela que, no debí cruzar y me llevó hacia el mar. realidad te tengo calada y yo no tengo coartada y me he dejado matar. Me has dejado sin hablar, me has varado en la playa, en Y tengo 30 y ya malgasté mi sueño un tarde, un año en echar a rodar. Menos mal que aún me quedan amigos que van con todo y van conmigo hasta el final. Tengo en el pecho un desastre fatal y una carta. me arrancaron de cuajo en verano no va a volver yo perdí y no dejé de ser el mismo pero no soy el mismo sin ti mejor en Palma que en ningún otro puerto si sigo así Eu assim. que no Escuchábamos a Luis Cadenas, para quien pido un fuerte aplauso. Y, y, bueno, y nos vas a deleitar con otra canción más, si quieres. La canción se llama Ninguna parte. buena parte finalizó ayer. Qué noche tan cobarde te regalé. Tan infiel, tan divina, tan aparte yo me aparte de ti. También yo he muerto muchas veces antes de morir. Y no sé si sabré responder si todo va mejor o todo irá mejor y te olvidaré. Te olvidaré. Te olvidaré. O te llevo junto a mí para siempre. mi maldición, mi Afrodita, mi Penélope, mi adicción tú, mi Lolita, mi noche caliente, mi habitación desordenada, mi ambulancia al lado de la cama, mi otro yo trepando cada noche, cada noche a tu ventana te olvidaré olvidaré o te llevo junto a mí para siempre. Te olvidaré, te olvidaré o te llevo en mí, te llevo en mí siempre. crec que vengo a veure me matas lentamente siempre que te vengo a veure me matas me matas lentamente croqueta d'engova Lenta, lenta, lenta, lenta, lenta. viaje a ninguna parte finalizó ayer. Muchísimas gracias, Luis Cadenas, por esta colaboración. Bueno, hasta siempre. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a, a tomar un descansillo con un poquito de música. Amparo Ochoa, mujer. muy feas, que, que no eres buena, que, que si tal cosa 你。 Idò, ja donen pas ara mateix en, en Carlos, eh, que és un dels voluntaris d'Amnistia de, de Internacional. Com estàs? I un dels locutors i xaratxeros de Tortuga Ràdio, no t'oblidis tampoc, eh? Que aquí estic un pot d'híbrido entre les dues, les dues bandes. Bé, doncs eh, estem cercant gent de, del carrer que mos pugui, com tampoc, quina és la seva perspectiva relacionada amb els drets humans i sobretot en la crisi que estem, que estem visquent i hem trobat a, eh, a la Victòria. Hola, Victòria. Hola, bon vespre, bona tardes. Que, bueno, està un poc empagueïda, és normal, els micros eh, tiren cap arrere, però, però mirarem a veure que mos conti pues, com, què penses que... com estan els drets humans avui dia? Amb això de la crisi, penses que anem cap endavant, anem cap endarrere? Eh, en quin temes particulars penses que està, que està fent més mal el tema de la crisi amb això dels drets humans? Bé, en relació... Bé, d'entrada, enhorabona als organitzadors d'aquesta trobada i d'entrada els meus respectes i la meva admiració per tots vosaltres que feis aquesta gran tasca, això per davant. En relació als drets humans, eh, crisi jo considero que mm, si ja eren, era un tema, vull dir, bastant de, delicat i des del meu punt de vista bastant deixat de banda a nivell mundial, eh, crisi ha vengut encara a afectar més eh, bueno, en els drets. Llavors, la situació actual jo considero que és molt lamentable i a més considero que eh, bé, des del punt de vista... Mm, jo te puc parlar com a ciutadana. Veig que la gent ara comença a reaccionar perquè la crisi ens comença a afectar a tots, però fins ara tots miraven cap a un altre costat. Estic parlant a nivell mundial, ara quan ens toca a nivell domèstic, a nivell particular, és quan la gent comença a reaccionar i espero que sigui um, una oportunitat perquè tots reflexionem i ens donen compte del patiment que té el veïnat. No sé si m'estic estenent massa, és la meva impressió. És a dir, que troc que hi ha molt camí que fer i malauradament eh, considero que anar molt enrere encara. Doncs moltes gràcies, Victòria, una, una valenta que, que, que ha volgut agafar el micro. Jo des d'aquí també aprofit per fer, per fer una crida a totes les persones que ara en aquestes hores estan passant pel carrer Sant Miquel, que si volen intervenir en aquesta tertúlia i volen donar la seva perspectiva, que no tinguin cap dubte de, de venir a parlar amb nosaltres, que tenim els micros oberts i que Ràdio Tortuga és una ràdio per, per tots. Ara veig en en, en, en Carlos, que crec que, que tenia algo que demanar. Sí, jo... Uh, Té no una revanxa que fer perquè l'hem enganxat aquí per, per fer el programa i jo crec que, que mos, vol, mos vol fer passar un pot de vergonya. No, no, al revés, al revés. Jo m'estava recordant al principi que una de les coses dels drames que s'estan produint ara arreu del món és una mica la falta de llibertat d'expressió i gràcies a, a emissores com la vostra, a, a ràdios, mitjans de comunicació que donen veu als que no tenen veu, eh, la societat pot d'alguna manera recuperar una mica, una mica de la dignitat, eh? o pot eh, defensar la dignitat de la seva gent, no? O sigui, per mi perfecte. I llavors, jo el que volia preguntar a gent com Carles, a, a gent com na Macarena, que també està aquí a la nostra taula, són activistes de fa poc al, al, al grup d'Amnistia Internacional, però amb una força increïble i per mi és preguntar-los què heu trobat vosaltres, joves, d'una generació que podia ser uh, quasi els meus fills, que, uh, què heu trobat a Amnistia Internacional que heu trobat i què poden trobar gent de la vostra generació? Bé, jo el que voldria destacar és que els joves, per, per fet de ser joves, crec que haurien d'estar compromesos amb els problemes que els envolten, perquè se suposa que som el futur el futur que han de construir, són els futurs ciutadans, som els, els futurs sostenidors de la societat i jo, per exemple, sempre he estat molt conscient d'aquest problemes i especialment en els darrers dos anys que ha sigut quan la crisi ha copejat fort. Que en falta? Eh, una manera d'expressar aquestes inquietuds i una manera de cercar i trobar ajuda, és a dir, una cosa mútua, de trobar ajuda i també donar-la. I això ho vaig veure en l'Institut Internacional perquè va veure que era una organització ja no només ben estructurada, sinó que donava peu a que tothom pogués xerrar que això, eh, lligant la, la llibertat d'expressió que tu has dit, era, es, trobo que és superimportant i que també me, me, vaig, me vaig sentir interessada perquè podia jo aportar coses. No només m'utilitzaven, com moltes organitzacions que jo he vist, malauradament, sinó que també me servia per aportar coses. És a dir, Amnistia Internacional, quan vaig arribar, em va dir que pots aportar tu i ets lliure completament per aportar-ho. Crec que això és molt important. Molt bé, moltíssimes gràcies a tots els que ens, sent, ens estan escoltant, pues, eh, que agafeu aquest missatge de Namacarena per nosaltres, per la societat, per les illes, per tots, que hi hagi gent com ella, com en Carles, com molts que han vingut, és molt important, molt important, i només un missatge a les illes. Estem notant que la sensibilització dels, de tota la problemàtica social cada vegada és més gran i que les illes en comparació amb la resta de l'estat espanyol, és una de les societats que està fent que creixi el nom d'activistes. O sigui que això va a més, que hi ha una societat que necessita d'això i que nosaltres, Amnistia Internacional i organitzacions com Veïns Sense Fronteres, estan amb les portes obertes. Entre tots podem fer un món millor. Si vos sembla farem un, un petit incís perquè ens han trobat una persona, un senyor molt simpàtic per carrer que en el principi no volia, no volia parlar per la ràdio perquè deia que no, no volia tenir cap importància en aquesta ben que hem fet, però després s'ha engrescat en sentir la gent que, que xerrava i jo crec que té algo que, que mos ha de dir. A lo millor qualcú el coneix, jo no sé, és un, té, té un nom, hi ha, hi ha gent que el coneix i ara si de cas que se ja tot sol. Bueno, jo som el més vell d'aquesta taula i segurament d'esquerrer, Eh? eh, estic a punt de fer 73 anys no? Eh? i voldria, primer, dar-vos bona i parlar de les nostres illes. Eh? És dir, no per m'oblidar el resta del món, però aquí estan passant una situació molt fotuda, però molt fotuda, i no hem d'oblidar. Aquí tenim una, una xifra d'atur impensable, més de 25%, amb aturat de llarga duració, amb gent sense cap futur. Per tant, no oblidem, per favor, la nostra realitat, perquè l'amnistia internacional comença per la nostra. Per tant, per favor, recordem-nos de nostra gent que passa molt malament. Nosaltres aquí som privilegiats, estem aquí. hi ha gent que no sabeu que ho passa molt malament. Res més. Moltes gràcies i adeu. A vostè. Bé, doncs moltes gràcies senyor Taravini, que ens ha fet un, un moment. Jo que, que abans m'interpel·lava, el senyor Carlos, jo sí que volia dir que la nostra generació, que és una generació que tal vegada estava un poc orfa de moviment i era orfa també de pensament i d'esperit crític, ara és el moment, després de la indignació que hem tingut i que ens ha fet despertar tots, que és el moment d'arribar a la creació. No? I és així com hem arribat uns, uns quants de, de joves i no tan joves ja, a Amnistia Internacional, pensant un pot de col·laborar puntualment en, en coses concretes i, i no esperant el que ens hem trobat. I és que jo sincerament he de dir que m'he trobat amb una organització que en ser internacional, en ser molt grossa, tenir molta estructura, sí que respon eh, a la meva il·lusió de, de, de fer feina amb un grup que, que col·labora realment, que col·labora fins i tot horitzontalment, hauria de dir, on totes les persones tenen un moment i, i, un, i un espai per, per poder parlar obertament i per poder crear eines noves com la que estem fent avui i, i jo combinaria pues, a, a totes les joves i no joves que, que pensen que realment ja no hi ha res que fer dins el món de, de l'associacionisme i de l'organització per, per col·laborar, per juntar-se, per crear alguna nou o fins i tot per entrar de, dins aquestes estructures que ja existeixen i que tal vegada els poden sorprendre, com m'ha sorprès jo Amnistia Internacional, que <laughs> sorprenentment és una d'aquestes organitzacions que penses que ha de ser totalment vertical i que, i que en canvi pues, és assembleària fins a cert punt, evidentment, com totes les organitzacions tenen els seus problemes o no problemes, però que és una organització que realment funciona eh, democràticament i amb un esperit crític i de, i de participació ciutadana ciutadana. I, vamos, jo aquesta ara per ara és il·lusió que, que tinc, és vera que no fa molt que mos coneixem, però crec que han tingut ocasions suficients per, per demostrar aquest, aquest esperit. Molt bé, Carles. Jo... Me permets que afegeixi qualque cosa a Amnistia Internacional, sobretot des de la meva posició com a representant de Veïns Sense Fronteres. No m'he amagat mai de lo que ha significat l'amnistia Internacional dins la nostra organització. El varen descobrir sobretot quan fèiem una marxa a peu des de Barcelona a Ginebra, passapava dia a Ruanda. A tots els poblets per on passàvem trobàvem amnistia que ens acollia. I a partir d'aquell moment, quan Amnistia havia preparat tota aquesta marxa i ens havia ajudat a poder arribar a l'alt comissariat de, de, dels drets humans a Ginebra i havia, ens havia ajudat a arribar al Parlament Europeu i a la UNESCO a París. A partir d'aquell moment ja puc dir que la nostra organització no és el que hauria estat sense Amnistia Internacional. La nostra organització hauria estat una organització d'ajuda humanitària, com havia començat inicialment, de cooperació en el desenvolupament, però no hauria entrat mai dins la línia de prevenció activa de conflictes, no hauria entrat mai segurament dins la defensa dels drets, de, dels drets humans, i a partir d'aquell moment nosaltres som una organització que no és només de cooperació, és una organització que sobretot té un eix fonamental que és la defensa dels drets humans, s'esforça enorme per fer-los respectar arreu del món i participar en negociacions de pau precisament gràcies a lo que havíem après d'Amnistia Internacional. Per tant, jo avui vull aprofitar per donar les gràcies a Amnistia Internacional perquè és una, és una organització que no només treballa per lo que ella creu, sinó que crea en el seu entorn eh, gent aliada, gent solidària que l'admira. Gràcies. Jo només, eh, només per acabar, eh, segurament Amnistia Internacional ha tingut la bona vista d'alimentar-se de, eh, de gent com Jaume Obrador, com Veïns Sense Fronteres, com tantes i tantes ONGs que han nodrit i han enriquit Amnistia Internacional. És un moviment en marxa que va avançant i va modificant i aprenent de tots i cadascú de nosaltres sigui, és el moviment de tota la, la gent de bona fe que realment aporta eh, la seva lluita i el seu testimoni i la seva experiència. Som tots, d'alguna manera. tarda, eh, <laughs> bona tarda de nou. Ara estàvem, eh, s'ha incorporat aquí a la taula una activista del grup, eh, teníem el testimoni d'Anna Macarena, d'en Carles i ara tenim a Ana Valent. Eh, també li faria la mateixa pregunta. Què poden trobar gent com vosaltres de la vostra generació? Què és el que has trobat tu i què és el que consideres que es pot trobar un altre de fora que encara s'ho estigui pensant, què és que pot trobar i què és que pot fer. Mm, bueno, eh, eh, a mí me gustaría decir que en mi caso mm, eh, ha sido más mi, mi, orientación académica, ¿no? mi formación, mi educación, ¿no? que yo creo que en nuestro país, gracias en nuestro país hemos tenido una buena educación, la gente de mi generación es una gente formada y preparada para hacer muchos trabajos y en, concreto en los estudios que yo he realizado he visto mucha gente con inquietudes, con ganas de cambiar el mundo, con, mucha fuerza y, un poco la cooperación internacional, la ayuda humanitaria y este campo de la solidaridad internacional pues eh, nos da esa salida. Eh, a, este, a esta inquietud que podemos llevar dentro y por eso yo creo que muchos jóvenes se acercan a este tipo de organizaciones. Eh, jóvenes que, luchan ¿no? y que quieren cambiar las cosas, eh, quizás mm, no tanto aquí, sino en los países donde más se necesita, en los países que llamamos en vías de desarrollo. Em, eh, pero bueno, aquí también se pueden hacer muchísimas cosas, además de sensibilizar sobre lo que está pasando lejos, pero que son realidades que no son, que no son cercanas por muchos motivos. Eh, también se puede ayudar ahora mismo con la situación que estamos viviendo de crisis, se puede ayudar eh, en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestros contextos más cercanos. Y yo creo que un cambio pequeño en lo local puede hacer también eh, llegar el cambio más, más global que el mundo en el que vivimos necesita. Y en mi caso eso es lo que he encontrado en Amnistía Internacional, una manera de, dar salida a todas estas eh, ganas de, que las cosas mejoren, de que la gente eh, viva realmente con dignidad y de que todos tengamos derecho a una vida plena y feliz. Muy bien, Belén. Eh, tú decías que tu formación académica, eh, ¿nos podías ampliar eh, eh, cómo, cuál es tu formación académica y cómo la relacionas con lo, que es la, la, actividad de Amnistía Internacional, de alguna manera, para que alguien que pueda tener a lo mejor tu formación académica pueda decir, ostras, pues es lo mismo que yo he estudiado, los conocimientos que yo tengo, y veo que ella ha encontrado una vía de aplicación? Bueno, yo empecé estudiando educación social y, y después... Eh, después hice antropología social, ¿no? Quería conocer un poco lo que pasaba en otros países, quería conocer otras culturas, otras formas de vida. Y, tuve la suerte de poder salir al extranjero y seguir formándome. Eh, aprendí idiomas y realicé luego un máster en, cooperación internacional y, y, migraciones, ayuda, bueno, ayuda humanitaria y un poco todo dentro del marco de los derechos humanos. ¿no? Esa es, eh, mi formación y he trabajado eh, en España, pero también he trabajado en concreto en Paraguay. Estuve un año trabajando para la cooperación española y allí pude ver eh, en el terreno ¿no? los proyectos que se realizan y, lo importante que es pues esta ayuda, lo importante que es el trabajo del día a día. Y, bueno, aquí en, en, nuestros países, pues el seguimiento de esos proyectos. Bueno, pues hablando de, hablando de países y de cooperación, eh, en este espíritu participativo que tiene el programa de hoy, pues hemos encontrado por la calle a otro, a otro amigo, otro compañero, que él creo, a ver si lo pronuncio bien, creo que se llama FAMAC. Bueno, él ahora nos añadirá un poco más a, ese, a, eso que he dicho y él es, él es de Mali y nos contará un poco pues, cuál es su perspectiva de, este asunto relacionado sobre todo con, con su país. Hola, buenas tardes y gracias para dar oportunidad de hablar con ese micro. Y me llamo Famakan Kulibali y llevo 12 años viviendo aquí en Balear. Y mi tema es para recordar a Amnesty Internacional eh, que la situación de Mali, que todavía está más jodido. Y mi punto de vista, Amnesty Internacional actualmente no está haciendo nada por ahí porque cada día no puede pasar de 15 días si no está cortando la mano o el pie, la pierna de una persona por un grupo criminal que dice que son musulmanes. La última noticia acaba de separar chicas y chicos de clase. Entonces, chica va a su clase, los chicos van a clase. Que es un país que lleva más de 200 años dando clases nunca pasar ese país. Entonces está violando el derecho de los niños como de niñas. Está violando el derecho de mujer como de hombre. Está violando el derecho de los cristianos como católicos, como otras religiones. Entonces yo creo que Camisía Internacional tiene que moverse más por la situación del norte de Mali. Porque Francia tiene problemas con la gente que se ha escuchado, América que está hablando de una elección. ¿Cómo vamos a tener elecciones si la mitad del país está secuestrada para criminales? Y Algeria tiene gente dentro de ese grupo, tiene miedo para intervenir. Entonces, nosotros ahora estamos buscando apoyo con la organización internacional que puede ser portavoz del país. Muchísimas gracias. Mm, lo que te puedo eh, decir de por parte de Amnistía con... la conocimiento de lo que está haciendo Amnistía a nivel de África subsahariana y concretamente de Mali, hay una preocupación una profunda preocupación por todo lo que está pasando. Y desde el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional se han hecho denuncias y se ha reiterado al Consejo de Seguridad, a la comunidad internacional, que se tomen medidas para eh, proteger los derechos de la población y, en concreto, para que todos los que estén vulnerando de todas las partes de lo que eh, muy bien estabas explicando, todos los que están eh, produciendo violaciones de derechos humanos de la población, que es la que está sufriendo todos los, resultados de este conflicto entre las poblaciones del norte y el sur, eh, se está reclamando desde Amnistía Internacional que la comunidad internacional reaccione. Hay en marcha toda una serie de acciones que eh, Amnistía, como no puede ser de otra manera, reclama de los foros internacionales, como es el Consejo, como es Naciones Unidas. En ese sentido, no te quepa la menor duda que hay una preocupación y en la medida de lo que la organización puede, porque no tiene tampoco una, una capacidad como es Naciones Unidas, lo que sí que hace es trasladar esa preocupación que nos llega, como decía antes el coordinador de los defensores de la gente, de la, de la población, nos está llegando información. A nivel internacional, no directamente a lo mejor aquí, pero al secretario Internacional, a lo que es Amnistía Internacional, la sede central, le está llegando informaciones. Esas informaciones eh, son el... el eh, material que nos permite después reclamar y denunciar a Naciones Unidas para que se tomen medidas. Eso sí que te lo puedo trasladar, es así. Y, si quieres, después te puedo dar eh, los, los, links o la información o te la puedo hacer llegar cuando al sitio donde, tú quieras y verás que sí, que Amnistía lleva en marcha una serie de acciones desde hace tiempo, desde que se produjo el conflicto casi. Vale. Y las personas que está ahí como el representante de Nación Unida, que es el italiano este, que ha dado una fecha de 10 meses más para intervenir. Entonces, ¿cree que esa población puede aguantar todavía 10 meses más? Y no he visto ninguna contestación de esa frase del el, prodi italiano este, que ha dicho hasta septiembre de 2013. Nadie no ha contestado diciendo a ese... Señor, que la fecha que acaba de dar es larga, y eh, corta, es buena y eh, malo. Ninguna organización le ha contestado. Tienes toda la razón, tienes absolutamente toda la razón. Desgraciadamente, esa es la realidad, la realidad con la que nosotros nos encontramos desde Amnistía en toda África. África no sé por qué, está dejando de ser importante para que pasen a ser importantes eh, los BRICS, los países en vías de eh, las em, potencias emergentes. Pero mm, lo que sí que te puedo eh, trasladar y reiterar es que desde Amnistía Internacional hay una grande y profunda preocupación por lo que está pasando en África. Y gente como los que estamos aquí, en la medida que podemos, trasladamos. Y es con el testimonio de defensores y de gente como tú lo que intentamos hacer es que no se olviden y que Mali esté presente y que sigamos insistiendo. Pero es con la sociedad, somos todos los que tenemos que hacer que nadie se olvide de Mali, como que nadie se olvide de África, como muchos de las violaciones y de países que están realmente sufriendo esas situaciones de vulneración de derechos humanos. ¿eh? Y repito y reitero, estamos, eh, tienes aquí al Centro de, eh, de, de Amnistía Internacional, quedamos a, tu disposición para, eh, de alguna manera, recoger tu testimonio y trasladarlo donde haga falta. muchísimas gracias. sogobadala kewaka wayi kɛ sogoma nafo lɔbɛ eleko nidu wilira sɔgɔmadala iwatɔ sɔmɔnɔ kɛ sɔgɔmada fo lawɛrɛ tɛ fɔ la. Aunque no podemos adivinar el mundo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Naciones Unidas han proclamado extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. El aire estará limpio de los venenos que no vengan de los miedos humanos y de las humanas pasiones. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y la gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar. Se incorporará en los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en lugar de vivir por vivir. Como canta el pájaro, sin saber que canta, o como juega el niño, sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a hacer el servicio militar, sino los que quieran hacerlo. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza. Y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra, por siempre jamás. La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla. Y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas y amesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La perfección, la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. En este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. Después de escuchar estas palabras de Eduardo Galeano, vamos a dar paso a una nueva mesa Eduardo Galeano, para mí concretamente y creo que para muchos de los que compartimos ese, esa preocupación eh, y esa sensibilidad por los derechos humanos es una fuente de inspiración. Yo no me cansaría de oírlo y lo que nos acaban de recitar es fantástico, es, es la, la verdad meridiana, ¿no? Yo recuerdo una, una, palabra que creo que todos los que estamos ahora sentados compartiríamos. Le preguntaban a alguien, y él lo narraba en un programa de radio, ¿qué es para ti la utopía? ¿eh? y él recordaba, y se lo preguntaron a un compañero mío, y a este que ahora no recuerdo su nombre, dijo, muy sencillo, la utopía es aquella meta que tenemos que alcanzar y que me hace caminar. Y yo creo que, eh, de alguna manera, los derechos humanos es una utopía que Eduardo Galeano compartiría con todos nosotros. Es algo que nos enseña hacia dónde tenemos que ir. Ahora mismo se han incorporado a la mesa, eh, tenemos a Fina Santiago, eh, de, por, eh, parlamentaria del grupo PSM Iniciativa Verdes. Eh, una luchadora por los derechos humanos, me consta, eh, que además creo que lo comparte y lo, lo siente porque muchas veces no, nos, lo ha, nos lo ha comentado. ¿no? Y también tenemos a Paco Garrido de Médicos del Mundo. Eh, también un luchador y que está al, frente de todo esto, de alguna manera, que se está produciendo esa, ese riesgo de mm, rescabajamiento de la, sociedad. Se está produciendo una sociedad y esa sería la, pregunta que os trasladaría a, los dos. ¿Qué está pasando? Eh, es verdad que las diferencias cada día son mayores, que la bolsa de pobreza se está, está aumentando, que el riesgo a, la, que los derechos de salud y, de, de, habitaje que ahora <laughs> no me viene la palabra exacta, de vivienda, se está también eh, vulnerando. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo veis vosotros y qué podemos hacer? Eh, bueno, yo, eh, yo creo que en este momento lo que se está produciendo es un cambio de modelo en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el sistema sanitario, que esta mesa habíamos de hablar o tenemos que hablar del sistema sanitario, se está produciendo un cambio de modelo y lo primero que están intentando es hacernos cambiar la mentalidad y cambiando la mentalidad eh, se cambian modelos. Es decir, antes no teníamos que pagar por la sanidad, antes no teníamos que pagar por la tarjeta sanitaria, antes los pensionistas no tenían que pagar por los medicamentos y ahora tienen que pagar. Y esto no es por un problema económico, esto es porque detrás de eso hay un cambio de mentalidad que hace que cada vez la sanidad pública sea menos universal. Y el colectivo, uno de los colectivos más afectados es el colectivo de, eh, de personas inmigrantes porque es el colectivo más vulnerable, es el colectivo que no tiene red social, que no tiene red familiar y por lo tanto es el colectivo más fácil de retirar la sanidad porque los otros colectivos siempre podrían tener apoyos más, más importantes para, para que los apoyara, para que los defendieran. Y entonces, en este sentido, yo creo que eh, hacia dónde va eh, dirigida todo este cambio de mentalidad es a cambiar un modelo de sanidad que antes era universal, ahora ya no es universal, ahora solo es para las personas que sean aseguradas o sus beneficiarios, porque en el sistema sanitario hay capacidad de beneficio empresarial. Y esto es algo que, digamos, las grandes empresas que cada vez más diversifican sus, su, objetivo de empresa pueden hacer desde limpieza, aseguranzas, aseguranzas hasta sanidad, tienen como objetivo la sanidad pública europea. El modelo que yo creo que quieren llevar es el modelo eh, eh, sanitario americano, que es un modelo eh, individualizado. Yo entonces le pediría a, Paco Garrido de Médicos del Mundo, con lo que nos está eh, exponiendo Fina Santiago, eh, con lo que está pasando, los recortes que tiene sanidad y con lo que estamos leyendo a veces en los medios de comunicación, ¿qué información os está llegando a vosotros? ¿Qué situaciones ya estáis eh, viendo que se están produciendo y qué riesgos suponen las medidas de recortes que se están aplicando? coincido directamente con, Fina. Estamos ante una. <coughs> Estamos directamente ante una revolución regresiva. No tiene nada que ver. La sanidad que hemos entendido hasta hace apenas tres meses y la que bueno tres meses seis meses y la que directamente estamos y que directamente estamos mm, viviendo eh, a día de hoy no tiene absolutamente nada que ver y sobre la pregunta que me haces de qué nos estamos encontrando, bueno, te puedo decir que a lo largo de este, de este ejercicio llevamos más de 100 testimonios de personas que han visto vulnerados sus derechos sanitarios. Y estamos hablando que nosotros, una asociación, que sí, con ciento y pico personas, pero no dejamos de ser una asociación con cinco personas permanentes allí, hemos sido capaces de, de poder llegar a estas personas. Mm, esto únicamente en la punta del iceberg y no sabemos a cuántas personas están quedando sin atención, porque lo más peligroso mm, de esta situación actual es que no existe una información. El ciudadano de a pie no tiene información. Eh, la persona que está trabajando en el sistema sanitario, la persona de admisión, no tiene información. La legislación, desgraciadamente, es una legislación regresiva, pero aún así se está incumpliendo. Es decir, nos encontramos con ciertas patologías que eh, no están siendo tratadas. Nos encontramos con ciertas situaciones personales de, personas que, insisto, españolas también sin recursos, porque no hablamos de personas que están, no estamos hablando del extranjero que, cuenta con recursos, porque afortunadamente para ellos sí que pueden acceder a esta sanidad. Nos estamos encontrando con una serie de situaciones que a medio plazo Mm, veremos eh, en qué acaban. Esto es lo de siempre, hasta que no haya una serie de muertes, hasta que no veamos una mm, epidemia que afecte a cierto núcleo escolar, etcétera, etcétera, no nos daremos cuenta de lo que realmente está pasando. Y todos, todos, absolutamente todos, somos responsables de la información de la que, de la que disponemos y por eso creo que tenemos que forzarnos todos en ello. Y esto que de alguna manera refleja eh, una preocupación compartida por todos pero quizás los de a pie, los que están en la calle, dicen, bueno, pero aquí falta quizás un poco de, de eh, coordinación de intereses, ¿no? Eh, probablemente vosotros como médicos del mundo os llega el caso, el drama, alguien que por sus circunstancias, su situación de vulnerabilidad, no tiene acceso a lo mejor a medicinas o a un tratamiento o a una intervención quirúrgica. Eh, ¿Cómo podemos, vosotros, tanto a, la política fina Santiago, desde su experiencia como política, como a los grupos, como puede ser Amnistía Internacional, como Médicos del Mundo, qué sugerís ¿Qué podemos trasladar a la sociedad y sobre todo a esa parte vulnerable, a esos que están quedando ya fuera del tejido social, para que eh, tengan un mínimo de soporte, qué pueden hacer y cómo podemos reforzar esa posición de fragilidad. ¿Qué nos podía sugerir, Fina? desde un punto de vista político, lo, que estamos haciendo es defender ese, este modelo, el modelo político de solidaridad comunitaria que es el modelo europeo. El modelo europeo está basado en yo aporto y recibo según las necesidades que tengo y aporto según lo que tengo. Este modelo está en cuestionamiento ahora por lo que podríamos decir eh, la derecha más economicista de Europa, que quiere un modelo más individualista, donde las personas seamos capaces de prever lo que nos puede pasar en un futuro y entonces paguemos privadamente esa previsión. Entonces, políticamente defender esto y defenderlo desde una asociación de vecinos, desde un partido político, desde una entidad como, como la ONG, porque hay que recordar que hoy, que hoy recordamos la conmemoración de los derechos humanos, hay uno que es el, derecho a la sanidad. Y el derecho a la sanidad no, es un derecho que tiene que, en este momento se está, no todos los países lo tienen y los países europeos que lo tenían están en vías de, retroceso, como es el caso del Estado español, como ha pasado en Grecia y como ha pasado en Portugal. Y la gente que está afectada, yo le diría que se organizara, que decir que lo más importante no es la petición individual, no es eh, la depresión individual, sino la organización. Si no encuentra organizaciones con las que se siente afín o con las que se pueda identificar, que, se autoorganicen, que se defiendan, que porque lo más importante en este momento es, eh, yo creo que defender defender lo que tenemos. Si no podemos progresar por cuestiones económicas, defender mínimamente lo que tenemos, que es una sanidad universal, una educación universal y unos servicios que tienen que garantizar las necesidades básicas. Eso yo creo que es el límite con el que todos tenemos que estar de acuerdo para poder, para poder defender. Y yo creo que es a través de la organización colectiva la vía. Y desde tu punto de vista, Paco, ¿qué le pedirías quizás a, la sociedad, a, la clase política, a otras organizaciones como puede ser Amnistía Internacional, otras organizaciones que son sensibles a estas vulneraciones o a estos riesgos en los cuales parece que empezamos a caer? Eh, está claro que tenemos que estamos en una situación en que tenemos que reclamar cuáles son los derechos. Estamos en una situación de reclamación de derechos. Mm, la reforma en Baleares está siendo especialmente dura, en Baleares y en Madrid, pero a la vez está siendo tímida en su aplicación. Es decir, que todas aquellas personas que son acompañadas por eh, defensores de, estos derechos, por eh, militantes, al final son atendidas y son atendidas como hace tres meses. ¿Eso qué significa? Que realmente son atendidas porque tienen derecho a ello, no, porque nadie conozca eh, sus derechos, eh, han, de dejar de ser, han de dejar de ser defendidos. Y estamos también en una situación, como decía Fina, que cuanto tú aportas eh, debes reclamar. Y en esta situación lo que estamos, lo que estamos viendo clarísimamente es que eh, no ha, variado el modelo, pero no ha variado el sistema, por ejemplo, de financiación de la sanidad pública. Es decir, todas aquellas personas que están en una situación administrativa irregular están aportando a, los presupuestos generales del Estado vía impuestos indirectos, con lo cual tienen perfecto derecho a la asistencia sanitaria y de hecho estamos ante un sistema sanitario que es sostenible Mm, que quizá podría ser mejorable, como pueden ser todos los sistemas, pero es sostenible y de hecho venía siendo sostenible por la vía mm, de, ingresos tanto directos como indirectos. Con lo cual, otro punto importante, y vuelvo a incidir en la información, es que no caigamos en el error, eh, como están cayendo muchas personas, que anteriormente estas conversaciones tú las tenías con ciudadanos que pensabas que mm, su, razonamiento podía ser muy similar al nuestro. Sin embargo, en este hecho estamos empezando a ver como mm, una pequeña distinción entre los de fuera y los de, y los de aquí. Bueno, pero si yo pago, ¿por qué lo tienen que pagar ellos? No, señores, estamos pagando absolutamente todo. No debemos caer en este, en este error y ahí es donde está la clave. Yo coincido <laughs> una vez más con Fina y, y tenemos que ser nosotros quienes continuemos defendiendo si realmente queremos esta sanidad. Es decir, nosotros tendremos la sanidad que peleemos. No tendremos otra. Es decir, y estamos en un momento en que todavía es clave para poder seguir peleando por ello. Porque todavía consideramos nosotros que todavía no está perdido. Y seguir, eh, aquella persona que no conozca exactamente sus derechos, pues que se apoyen en Amnistía, que se apoyen nosotros, que se apoyen Caritas. Y gustosamente <laughs> les acompañaremos a su centro de salud a, a poder reivindicar estos que son derechos. Y yo, de hecho, eh, iría un poco, un poco más allá. Es el momento de que la profesión médica, eh, funcionario eh, de cualquier administración, también inicie una posición más activa. Porque mm, tenemos que ser todos en este momento valientes si no queremos perder algo que, creemos que es factible y que, realmente tiene que seguir siendo, siendo estando al alcance de, toda la ciudadanía. Sí, yo en este sentido, yo que comentar que que cada vez hay más médicos que hacen la objeción de conciencia, que es decir, que se negarán a no, a, no atender a los pacientes que no tengan seguridad social, que es lo que ahora se reclama, porque lo que decíamos, es decir, cuando tú compras una barra de pan, estás pagando seguridad social, porque estás pagando IVA. Entonces, la seguridad social no se hace por vía impuestos del trabajo, sino por vías de impuestos del IRPF y del, del IVA. Entonces, cuando tú consumes, pagas sanidad y, por tanto, ese derecho tiene que estar garantizado para todos. Y, de hecho, eh, perdona, <laughs> no tenemos que conformarnos con una, con de segunda clase. Eh, afortunadamente las casas de socorro, los patronatos han pasado mejor vida y estas personas no tienen que caer en una sanidad, mm, un sucedáneo de sanidad. Eh, de hecho, por ejemplo, muchas organizaciones nos estamos negando a realizar una asistencia paralela porque consideramos que no es más que un parche y que cualquier persona, sea de la nacionalidad que sea, provenga de donde provenga, tenga los ingresos que tenga, mm, necesita y se merece una sanidad de primera clase como es la que tenemos aquí. Efectivamente, yo creo que todos somos conscientes de que la sanidad es un derecho fundamental, es algo que teníamos quizás todos asumido como algo que ya venía en el paquete y que como antes ha dicho, yo creo que compartimos también todos, porque ahora parezca que pueda afectar más directamente a los más vulnerables, a los emigrantes o los que se encuentran en una situación más vulnerable, todos también, de alguna manera, estamos viendo que se puede eh, producir en eh, seres eh, próximos o conocidos que no son emigrantes, que eh, puede empezar con los emigrantes y al final nos podemos sentir todos afectados. Yo entiendo que aquí lo que se está planteando es una sociedad en la que los valores fundamentales y el riesgo de lo que implica el derecho a la salud es el derecho casi a la vida de alguna manera, porque vosotros quizás sois conscientes, os ha llegado algún caso de que la no asistencia, el no acceder a la salud puede implicar no recibir la medicación adecuada y puede implicar todo lo que ello conlleva. Y entonces ya hablamos de algo que es... Caro. Y en ese sentido, uh, quizás sería interesante conocer alguno de los testimonios de eh, algún caso en el cual sois conscientes de que está en riesgo ya la medicación que suponía el seguir viviendo, ¿no? Perdonau, eh, eh, me toca el paper més, més lleig, que és de, de fer estalles eh, a, a la tertúlia, que a més és molt interessant. Han arribat uns, els companys de, de mig del poble saharaui, ha arribat Nanana Obrador, i ara, si vos sembla bé, farem un petit incís musical, Després Perfecte. presentarem en aquests companys i, i finalment eh, conclourem amb amb les conclusions i, i el que estava apuntat nostre company Carlos. Moltes gràcies per haver vingut i després mos tornem a veure. Fins aviat. aquí estem, aquí continuem a Paraula de Tortuga. Avui tenim en, en nosaltres una persona de ser que som molt, molt fans en aquesta organització, abans ho parlaven fora, fora micro, que, que la varen, la varen sentir i mos varen, mos varen quedar saciats, que se diu. Uh, <laughs> bé, és una nena obrador, no sé si vos, vos sona el cognom, fa poc hem tingut una persona que també se deia igual, per aquí. <laughs> I bé, nena, com estàs? Molt bé, encantada de ser aquí i ben hallada. ben <laughs> enrevoltada. Sí. <laughs> Bé, doncs, nosaltres t'hem duit aquí, primer de tot, per, per la teva música, que, que com, com t'he dit, mos encanta, i també perquè mos contis un pot la teva història, que crec que avui dia mos pot donar una, una, una bona lliçó i, a més, és, és bastant peculiar. Com, com has arribat en això de, de fer aquest disc que has fet? Bueno, els inicis en realitat jo crec que se troben una mica al 99, quan per primera vegada eh, se me va passar pel cap, eh, bueno, passar-me pel cap viatjar a Àfrica m'hi havia passat moltes vegades, però va ser la primera vegada que se va concretar en, en un projecte concret i eh, vaig visitar per primera vegada l'Àfrica dels Grans Llats i em vaig quedar per sempre més enamorada, enamorada perquè vaig sentir que m'havia canviat la vida enamorada literalment, per lo que sé, de més. <laughs> Sí, fins, fins a punts de, de, de dur-ne un trosset dins la panxa. <laughs> Però bueno, això, això ha arribat molt més tard. <laughs> Però sí, enamorada perquè perquè l'Àfrica que havia conegut a través dels mitjans de comunicació no tenia absolutament res a veure en l'Àfrica que me vaig trobar, eh, plena de vida, plena de color, plena d'energia de, de, de, positiva, i justament ara eh, recordava que fa poquet va sortir eh, tota una història perquè d'Espanya havien sortit imatges negatives eh, en els New York Times i tothom s'havia posat com a molt nerviós perquè mostraven una Espanya negra, eh, oscura, i, i, i tothom se com, a, se com a descol·locava i se, se posava nerviós perquè donaven una imatge negativa i destructiva d'aquí i, i, i jo pensava quantes vegades hem estat fent el mateix sobre Àfrica i això és el que eh, quan ens toca a nosaltres m'ho adonem compte que tenim altres coses bones i que no les mostren i això ens molesta i resulta que nosaltres ho estan fent fa molta estona. I quines són les grans diferències que vares, que vares veure quan vares ser allà? Perquè jo m'imagino que tu anaves amb una idea, com dius, te vares trobar una cosa, una cosa bastant diferent de lo que no ens solen mostrar aquí en els diaris, no? Jo segurament havia tingut la sort que des de petitona havia mamat eh, un amor per Àfrica dins, eh, dins la meva família i dins el meu entorn i això segurament era un privilegi que, que altres persones a lo millor no, no han pogut tenir. Però sí que és vera que així i tot els prejudicis i, i, i les idees que, que ens arriben a través dels mitjans de comunicació que són tot de catàstrofes naturals, de gent pobra, de gent morint-se de fam, de, mos dona una imatge d'una Àfrica trista, d'una Àfrica que, que, de, de, que jo diria d'infants plens de mocs, d'infants tristos, d'infants demanant, i aquesta és imatge que, que ens arriba d'Àfrica, i això, vulguem o no, té unes conseqüències en quan ens relacionam amb persones que venen d'aquest país, o és perquè eh, eh, se trasllada a lo que tenim com a valors en relació a ells. I això és el que no vaig trobar. Vaig trobar somriures, vaig trobar compromís, vaig trobar solidaritat, vaig trobar eh, eh alegria i vaig trobar una, una humanitat que trob que aquí que trob molt a faltar quan som aquí. I en el camí vas trobar també una, una vocació musical, no? En el camí, eh, bueno, jo crec que el tema de la música justament eh, és una cosa que, que, que allà forma part de la vida quotidiana. I, i fas un taller, fas, un, fas una, un seminari, una conferència, i no hi ha espai en el que no hi hagi dansa i música. I jo crec que això, eh, d'alguna forma, transmet energia positiva a l'entorn. La gent no s'adorm, o quan s'adorm hi ha una forma de despertar-la amb música i amb danses. I, i és una part que a mi me va cridar molt l'atenció d'allà i que coneguent a persones d'allà que tenien interès per la música eh, van poder fer qualque cosa junts. Perquè na nana, perquè no ho sàpiga, eh, té, té un disc amb el seu company, en Justin, fan un, un dueto i, i ho ha fet a través de Veïns Sense Fronteres, no? Sí. D'això molt sonava el nom. <laughs> D'aquí molt sonava el nom. Uh, eh, va ser justament uh, el 2009 que, que arrel, arrel d'un seminari que vam organitzar junts amb, amb persones de, del Congo, de Burundi i de Tanzània, eh, que vam preparar junts, eh, arrel d'aquell seminari, en relació als continguts que treballàvem, varen sortir una sèrie de cançons eh, que a partir d'aquí eh, vàrem anar reconstruint i, re i refabricant perquè anem a parlar d'aquestes cançons. Avui escoltarem eh, la primera d'aquest disc que se diu Nàlia, que vol dir Llàgrimes, mm -hmm. i voldria que mos contessis un poc, eh, perquè clar, no entendrem res, la majoria, <laughs> sí, i que mos contessis un poc quina és la història també d'aquesta cançó. Aquesta cançó surt una mica eh, arrel d'en Justen, eh, la persona en la que la cant és una persona que just en el moment que estava estudiant primer de carrera a la universitat eh, el va agafar una guerra eh, al Congo i en pocs moments se va trobar embarcat cap, a, cap en el país veí, cap a Tanzània. Llavors, eh, a dins del camp de refugiats va tenir tota una sèrie d'experiències eh, bastant negatives, justament pel fet d'haver estat refugiat tot sol. Eh, en aquell moment només eh, la comunitat internacional només reconeixia les unitats familiars i eh, el que eren persones no les reconeixia com a tal i això li, li, li limitava l'accés a qualsevol eh, de les ajudes que pogués rebre allà. Arrel de tot això i d'haver estat molt anys refugiat a dins Tanzània, va tenir tota una sèrie d'experiències que, que, que el van dur a un moment donat a pensar en aquesta cançó. Llavors, eh, aquesta cançó justament és una, és una crítica a les multinacionals i a les grans potències que el que fan és provocar guerres i més guerres justament per controlar recursos naturals eh, d'aquesta zona i garantir el seu comerç d'armes. I la cançó en si és eh, un infant de guerra que canta en primera persona i, i que està demanant a veure per què, per què, per què aquesta guerra que ell mai ha triat. Doncs amb aquesta imatge anem a escoltar la cançó Nàlia Llàgrimes. Llàgrimes. Bé, doncs amb aquestes coses que tens directe mos hem equivocat de, de cançó. Aquesta en realitat era Mama Django, amb, com més o menys pronunciació, que vol dir ma mare, i ja podem més o manco intuir de, de què va, però la nena mos explicarà un poc més. Sí, així ràpidament, és una cançó que, que és un reconeixement en el rol jugat per totes les mares del món i, i de les dones en general, eh, el eh, paper educatiu, el paper eh, de, cobri, de cobriment de necessitats bàsiques i quasi mai reconegut eh, tota la majoria de societats del món. Però anem a escoltar una altra, que se diu Amani, de fet és el nom del disc. Exacte. I també vol dir Pau, i voldria que m'explicassis un poc, encara que en Pau ja més o manco <laughs> també mos veiem una idea. La eh, uh, cançó en si el que fa és, és denunciar que darrere de molts discursos i moltes declaracions de pau el que s'hi amaguen són uh, molts d'acords secrets uh, i massa interessos ocults per al control uh, de les matèries primeres que estan justament a la base de l'essència de la pau i que tots d'alguna forma som responsables de la construcció uh, d'un altre món possible. I justament la cançó uh, parla, és una denúncia a la ineficàcia de Nacions Unides i en el silenci còmplice de la comunitat internacional no només en el Congo, sinó també en molt d'altres conflictes, eh, i és una crida a la destrucció de les armes i a la construcció d'un altre món possible. Doncs amb aquesta cançó ens despedim de, de Nena Obrador, que, que ens ha fet el favor de venir avui en altres, un altre dia aturem en en, en, en Justen, en en Justen <laughs> que, just, que justament és al Congo ara. Que justament és en el Congo i a més sé que li, que li agrada la ràdio, o sigui que per ell li, li enviem a través de les zones d'internet, Amani, Pau, وانتي مقطوعة من قلبي وانتي ذكر الله العالي هي لا لا ماني ناسي دهري كامل بكل قد ما الموسى بيك خليل وسيدنا علي الهيلة لا حد انصرها تنصر قدره عند العالي Bé, doncs aquí seguim a Ràdio Tortuga amb aquest programa especial en directe pel Dia Mundial dels Drets Humans. Tenim en nosaltres Anna Catalina Rosselló, que si, si no vaig errat és, és vicepresidenta de, de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui, que també m'ha xivat que fa uns dies ha fet 25 anys d'història. Bones tardes. Hola, bones tardes. I gràcies per convidar-nos. No, gràcies, gràcies a vosaltres per, per haver vingut avui, que fa, fa fresqueta, però almenys no, no molt ha plogut. Bé, doncs, eh, aquí tenim també en, en Carlos, que ha tornat, el nostre reporter de Xeratxero. Hola, Carles, què tal? Hola, Carles. Hola, Carlos, hola, Carlos. <laughs> jo, per mi, és, és un privilegi tindre aquí al costat Anna Catalina Rosselló. És, per mi és una companya d'Amnistia Internacional perquè també em consta que va ser de les que van organitzar eh, i van crear el grup d'Amnistia Internacional a Mallorca i a més a més com és una lluitadora incansable va tindre forces encara per crear i també eh, constituir el que és el grup d'amics del poble saharaui. Llavors jo, la primera pregunta que li faria de caràcter personal és d'on treu les forces per estar en tantos frentes. Bueno, la veritat és que tampoc no, no les exigeres un poc, però jo crec que quan creus en una causa, quan creus, eh, per exemple, el tema d'amnistia, creus en la lluita pels drets humans i en el cas de Saharaui creus que està patint una injustícia, eh, treu forces de qui bon sigui. I, a més, eh, que intentes és que les altres persones que estan en el voltant també participin d'aquesta lluita. Uh, pues, eh, repeteixo, per mi eh, és un referent, és una persona lluitadora que a més a més eh, creativa i que posa en marxa idees i, les, i es, eh, el compromís és seriós. Tots d'alguna manera coneixem el drama del poble saharaui, el poble que ha perdut les seves terres, que està visquent en un altre indret que no, són el, que no és el seu Eh, la majoria del poble està eh, visquent a Tinduf, a la part d'Argèlia, i llavors el que sí que m'agradaria, perquè a mi alguna de les dades no les conec com les coneixes tu, que ens expliquessis una mica el que ha sigut el, eh, la situació del poble saharaui, què ha passat aquests últims anys, quina és la situació actual i què mm, demanaries tu que podem fer per millorar aquestes condicions de, eh, de precarietat i d'injustícia eh, bé, uh, eh, la història i el conflicte del poble saharaui eh, sabeu que eh, era la 53 província espanyola, eh, estava colonitzada per Espanya i l'any 1975, se, quan en Franco estava morint, se varen firmar el que eren els acords tripartits que significava que Espanya abandonava el territori del Sàhara Occidental i se repartia entre eh, Marroc i Mauritània. Eh, d'aquesta manera, el que va passar és que Marroc va invadir el Sàhara Occidental i molts de saharauis varen, es que varen poder varen escapar a través del desert cap a Argèlia, que va ser el país que es va acollir, i allà se va muntar el que dèiem el campament de refugiats saharauis. El front polisari va anar aglutinant, he de dir que el front polisari és un representant tant militar com polític del poble saharaui, i el que va fer va ser eh, aglutinar tots els saharauis que havien escapat i allà se varen muntar el que se deien les wilayes i se varen muntar igual com les ciutats del Sàhara ocupat. D'aquesta manera, el poble de saharaui va quedar dividit. Dividit perquè els que varen quedar a les zones ocupades eh, baix, diguéssim, la bota de, de, de Marroc i els que varen poder escapar en el campament d'això fa 37 anys ja, i on de dir que en el campament de refugiats saharauis eh, s'està vivint mm, pues, mm, d'una manera molt precari i a les zones ocupades la població està patint també una constant violació dels seus drets humans i sobretot a més que la mm, informació no surt no, no deixen que hi vagin allà observadors i perquè d'aquesta manera estan callant tot el que està passant ens ha arribat, a, eh, a, em sembla que hi ha una proposta que ha sortit de Suècia, si no vaig errat, a, eh, que, va, a, eh, a, que fa una proposta a, a Nacions Unides per a la defensa dels drets del poble saharaui. Què ens pots dir d'aquesta iniciativa i a, si és, eh, és una iniciativa que podien també assolir a la resta dels països de, de la Unió Europea? Ah, bé, aquí he de dir una cosa, uh, eh, el que estàs parlant és que el Parlament suec uh, ha reconegut la República Àrabe Saharaui, a més per, per majoria. Uh, la República Àrabe Saharaui està reconeguda per 82 països, però hem de dir que a Europa no, no hi ha cap país que l'hagi reconegut. Uh, esperem també que ara aquesta, uh, aquesta resolució del Parlament suec, que ara l'ha de reconèixer el que és el govern suec, també va endavant. Però això sí que ha estat una cosa importantíssima perquè pensant que sí, que altres països eh, se'n donaran compte de que el Sàhara ja és visible, perquè realment Suècia, a més, és un dels països més democràtics i que està apoyant aquesta causa. Suècia també hem de dir que el, és, també és el país europeu que ha, ha apoyat que la Minurso, que la Minurso és, eh, diguéssim, eh, ve a les forces de, de les Nacions Unides que mm, controlen eh, i vigilen que se duguin endavant el referèndum d'autodeterminació del poble saharaui. Quan que el referèndum està aturat, les forces de les que estan en el Sàhara Occidental l'únic que fan és contemplar el eh, que és el paisatge, perquè és, la és l'únic que dins del seu mandat el tema dels drets humans no el contempla. O sigui, això que vol dir, ells mateixos ho diuen, que veuen com s'està violant constantment els drets humans eh, en els ciutadans saharauis i ells ho veuen però no poden fer res perquè no els hi entra. Suècia ha estat un dels països que sempre ha apoyat que sigui reconegut. Hem parlat, perdona, hem parlat de Suècia, de Mini Urso, Nacions Unides, però aquí a Espanya, què és el que eh, s'ha fet i què és el que des de Amics del Poble Saharaui demaneu eh, tant al govern com a, a lo millor a la societat eh, espanyola. Eh? Bé, on dediquen nosaltres a eh, l'Associació de del Poble de Saharaui, que com ha dit abans ara hem celebrat el nostre 25 aniversari, eh, varen començar pensant que, que seria per poc temps, perquè això va ser l'any 87, l'any 88 hi va haver un pla de pau, el 91 havia de ser referèndum d'autodeterminació i tot això està aturat. Nosaltres hem seguit fent feina i com ha estat? Pues, doncs tenim dos objectius molt clars. Un objectiu és el polític, que és pressionar eh, en el govern espanyol eh, i demanar a totes les institucions i a tots els ciutadans que ens ajudin perquè el poble saharaui pugui d'una vegada per totes eh, dur endavant el referèndum i viure en llibertat i per l'altre costat també el que nosaltres fem és donar ajuda humanitària a través, de, a través dels projectes que aquests projectes gràcies a les institucions on de dir el govern balear i l'Ajuntament i altres municipis i, tot, i molt de ciutadans i ciutadanes eh, col·laboren amb nosaltres i aquests, aquests eh, projectes, el primer projecte que varen fer va ser de vacances en pau, que se segueix fent, venen nins aquí dormint mesos, durant dos mesos venen de vacances, això fa que surtin d'unes condicions tremendes que estan patint eh, en el campament de refugiats, eh, se'ls fa una revisió mèdica, se'ls detecten els problemes i se'ls eh, i se curen, cosa que si hagués de ser en els campaments pot seria més difícil. Després també hi ha els projectes que deien notes, que són els projectes de suport en el sistema sanitari, que aquests projectes, projectes, a més tot això se fa en, en, en en conjuntament amb el Ministeri de Cooperació i amb el Ministeri de Sanitat que saharaui. Els projectes de sanitat pues, són dos. Un és el projecte de que se diu PITSIS, que és, és prevenció del nin, del nin sa, i l'altre projecte és el d'urologia, que se'n van, van allà, van grups de, tant de metges com d'enfermeres, eh, van en escampaments i allà estan un, un temps eh, col·laborant i a més també formant a personal saharaui. I un dels altres projectes que eh, és el de sensibilització, que nosaltres el que fem és mm, fent actes, eh, jornades universitaris, taules redones, eh, conferències, eh, caravanes. D'aquesta manera el que fem és sensibilitzar eh, a tots els ciutadans de les illes perquè ens ajudin, una altra vegada, com dic, a pressionar i que se duguin davant el referèndum d'autodeterminació. Entenc per les teves paraules que d'alguna manera heu trobat durant aquests anys un recolzament per una part de la societat eh, mallorquina que s'ha sentit identificada per un drama eh, del poble saharaui i imagino que eh, mm, des d'aquests eh, micròfonos, des d'aquesta emissora de ràdio, eh, voleu eh, continuar demanant que continuï eh, la, la població de les Illes Balears recolzant aquest eh, fantàstic eh, projecte que té en marxa tantes, o, eh, o tantes vessants a, a nivell sanitari com ens has explicat i que sense ells probablement no es pot tirar endavant. És ah, correcte? Per descomptat. Eh, hem de dir que nosaltres, quan varen començar, ens van donar compte de que molta gent desconeixia quin era el conflicte saharaui i hem de dir que avui per avui la majoria de ciutadans eh, el coneix, el, eh, mos dona el seu suport, que si no fos, ja ho he dit abans, gràcies a ells no podríem aconseguir tot el que aconseguim. Les famílies que coneixen els nins eh, són un puntal per, per, per l'associació i són un puntal per el de Saharaui. Tenen en compte que entre elles se crea un víncul de, que, familiar la família mallorquina o menorquina, que també coneix, i la família saharaui, que això ja no se pot borrar i bueno, les institucions també, on de dir que nosaltres les institucions tenim també el seu, el seu suport, el que passa que també on de dir que tots els governs de, espanyols eh, bueno, eh, quan estan a la posició donen tot el seu suport i una vegada que estan en el govern pues, pareix que les coses canvien i el tema del Sàhara ja passa uh, en segon plano. Pues, uh, eh, repeteixo una vegada més els que ens estiguin escoltant, aquí teniu un projecte més que realment eh, recull d'alguna manera la defensa dels drets humans. en eh, Catalina em deia que eh, tenia un poema que havia fet un company de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui i com abans eh, era un poema d'Eduardo Galiano, a vegades jo crec que un poema diu d'una manera molt senzilla i planera eh, i transmet un sentiment eh, d'un poble com és el poble saharaui, que crec que tots podrem compartir que està en una situació de precarietat que hauria de canviar. Pues, eh, res més, eh, Catalina, tu mateixa Endavant. Sí, jo vull dir que aquest poema se va fer perquè varen participar a un, a un event que se deia Totes les veus i nosaltres hem posat totes les veus i tots els desitjos que volem eh, des de l'associació per 2013 i per molt més endavant. Este, eh, aquest, aquest poema l'ha fet un company de, de l'associació i la veritat que és reivindicatiu com són nosaltres, no? Totes les veus, dels que no tenen veu per mor de l'opressió, tots els desitjos, dels que no tenen ni la pròpia terra baix els peus, tots els amics del poble saharaui i parlam en el seu nom, perquè no tenen veu sota l'ocupació marroquina, perquè els seus desitjos són ignorats per la comunitat de nacions des de fa més de 37 anys, sense altra veu que la seva existència insubornable, i sense més desitjos que els expressats en la seva lluita. Els amics del poble saharaui són també la veu de la solidaritat internacional. Minsa sempre és casa imprescindible, però, si volem formar part del que anomenem humanitat. Per això nosaltres som la seva veu maltractada i cridant els seus desitjos davant el món, recuperar la terra en mans alienes, la riquesa robada, la llibertat segrestada, el retorn dels desapareguts i dels presos, dels torturats, dels exiliats, cossos absents enyorats per tant d'anys, el clan d'un poble escrit a la bandera, enlairada, orgullosa pels seus fills que rebutgen la tirania. Per això nosaltres, ara i aquí, honoram els germans saharauis, homes i dones que defensen el seu poble, Aminetu, Hamad, Ali Salem, Jimmy Gàlia, Luabi, Sidi Mohamed Dadash, Sultana, El Mami, Ahmed i Dàgia, símbols de milers de vides. Vides reals amb bous i desitjos de carn i ossos, que aixecaren els campaments de la dignitat, Game is Sick, que viu present en el nostre cor i en la nostra memòria per sempre més. Que visqui el poble saharaui. Visqui la lluita. Moltes gràcies per, per haver vingut a aquesta entitat que és pràcticament una, una, una entitat de sa família d'Amnistia Internacional i gràcies per haver participat a Paraula de Tortuga de, de Radio Tortuga. Gràcies, Catalina. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo. Bueno, companys, eh, primer de tot agrair-vos la vostra presència aquest ha sigut un experiment, volem agrair des d'Amnistia a Ràdio Tortuga i sobretot als companys, en eh, Paco, eh, en Paco Garrido, perdó, de Médicos del Mundo, Fina Santiago, PSM, Iniciativa als Verds, Ana Catalina Rosselló, que acaba d'estar aquí al costat, a Jaume Obrador, a tots els que heu estat aquí i heu donat el vostre testimoni. És una iniciativa que comença ara i que volem i esperem que es repeteixi durant l'any 2013 i que estarem aquí una altra vegada segurament el 10 de desembre del 2013. El testimoni i la força de la societat està amb els micròfonos de ràdios com aquesta i m'agradaria que cada un de vosaltres, els que esteu ara acompanyant-me, donéssiu el vostre testimoni i aprofiteu aquesta ocasió per traslladar amb el Dia 10, Dia Internacional dels Drets Humans, el vostre missatge, aquest que ens estan escoltant ara. Bé, jo crec que tota aquesta involució en qüestió de drets socials, educatius, sanitaris i d'altres tipus que s'està produint en aquest moment a Europa ens ha de fer pensar que, tot, que moltes de les coses que pensaven que les tenien guanyades pues no les tenim guanyades i que la democràcia s'ha de cuidar, s'ha de vaciar, l'han de tenir cura i l'han de defensar cada dia en les nostres gestes. I, i jo crec que eh, avui que toc, avui que celebrem els dies dels drets humans, pues que els drets humans ha de ser una espècie de bíblia de constitució per tothom i que ha de ser el límit en el que no han de veure tots reflectits per poder defensar pues, la dignitat humana i la convivència i la cohesió social. Moltes gràcies, Fina, i en Paco Garrido de Médicos del Mundo. Bueno, jo crec que és el moment de reivindicar una altra vegada que és la nostra hora, que és l'hora de que defensem allò que, que considerem que, que no hem de perdre i que si no continuem parlant, reivindicant i reclamant el que considerem que, que ha de ser per nosaltres i continuar per aquesta via, eh, ho perdrem és l'hora de la ciutadania i és l'hora de l'associacionisme més que mai i de tot plegat continuar per, lluitant per, per això, perquè dies com avui no siguen només un dia i que els drets humans continuen sent això, drets humans i que puguem reivindicar-ho però esperem que d'ací a 10 anys només que algo anecdòtic, que malauradament jo crec que no és així. I jo crec que poden, no sé, en nom de tots, no? de donar l'enhorabona a Amnistia sí. per la seva feina, però sobretot pel seu compromís. Sí, moltíssimes gràcies, Amnistia, per actes com aquests. Moltes gràcies a vosaltres. Eh, abans eh, ho dèiem, eh, Amnistia som tots d'alguna manera i és amb eh, tots vosaltres que fem eh, camí. Eh, ara mateix, eh, com tots els anys, a les 8, dia 10 de desembre, encendrem eh, una espelma simbòlica i, com deia el fundador eh, d'Amnistia Internacional, una espelma perquè il·lumini, perquè allà on hi ha llum eh, hi ha camí que, que recorre i aquesta llum l'encerem avui una vegada més per tots vosaltres i per tots nosaltres. Res més per la nostra part i a repetir, moltíssimes gràcies a tots. Gràcies a vosaltres. Gràcies, adeu. Thank you. ja mos queda poc d'aquest programa especial de Paraula de Tortuga, de Tortuga Ràdio, Ràdio Tortuga, i ho acabam com acaben sempre aquests actes d'Amnistia Internacional, és que no ho veuen, aquí tenim la clàssica encesa de les palmes d'amnistia, en la forma de, de, de ses palma, de l'esperança per tots aquests que estan, que estan sofrint. I tenim també en el nostre gran líder d'Amnistia Internacional, en Pere Manel, i el seu manifest d'Amnistia Internacional relacionada amb el Dia Internacional dels Drets Humans. Bé, eh, jo voldria, eh, abans de començar l'acte diguem, de, de sencesa d'espelmes, en primer lloc, pues, agrair eh, a tots els assistents eh, que són avui aquí a la plaça de l'Olivar eh, en, aquest, en aquest acte, eh, la seva presència, també a tots els, a tots els activistes del grup de, de Palma que han fet molta de feina perquè això sigui possible i bueno, en especial en, tant en en Carlos com en en Carles que han estat els, els inspiradors i els dinamitzadors d'aquest acte per descomptat a, a, a Ràdio Tortuga, en, en Pere, en, en Jordi, en Cristina. Eh, nosaltres som una organització que donant veu en els qui no tenen veu i avui la veu la mos ha donat a Ràdio Tortuga, per tant pues, el, nostre, el nostre agraïment per, per això no? Uh, després volia també mm, parlar una mica de nosaltres mateixos, perquè normalment nosaltres no, no parlem de, de nosaltres mateixos, però avui sí que mos prendrem aquesta llicència perquè avui és un dia un poc especial per nosaltres, eh, o enguany és un any un poc especial per nosaltres perquè fa molt d'anys que teníem ganes de tenir un, un grup de joves universitaris i fa poques setmanes que eh, a Mallorca s'ha constituït un grup de joves universitaris eh, i, bueno, i estem doncs, molt, molt il·lusionats amb, amb aquest nou grup que podrà contribuir des d'un àmbit eh, molt més dinàmic eh, la lluita en favor dels drets humans. També avui, a més a més en aquesta mateixa hora, se fa un acte de similars característiques a, a Eivissa i perquè allà també torna a arrencar un grup d'Eivissa que feia 3 anys que, que, bueno, que havia paralitzat eh, temporalment la seva activitat i, i bueno, ja està possible eh, reunir a un grapat de socis, actius, socis i socis activistes per tornar a posar en marxa el grup d'Eivissa, per tant també també estan molt, molt il·lusionats. Um, només mm, volia parlar una miqueta de que aquest acte del 10 de desembre és un acte que està especialment dirigit o destinat en els, en els defensors de drets humans. Uh, normalment els casos en els que nosaltres treballem són casos a nivell internacional, però són conscients, són ben conscients que la situació a Espanya a nivell de, de drets humans també és una situació difícil. I Amnistia Internacional enguany hem informat i hem denunciat diverses, diverses situacions en què els drets en el nostre propi país s'estan violant. Hem parlat d'una actuació policial que entenem que és desproporcionada en alguns casos, hem parlat d'insuficients mesures contra la violència de gènere, hem parlat també de, de i aquí en aquest programa se n'ha parlat abastament, d'una limitació, d'una reducció de lo que eren les prestacions sanitàries que pot afectar greument el dret a la salut i, i, bueno, i també pues, no volem deixar de banda, com també s'ha comentat, la difícil situació que s'està vivint a nivell de desnonaments i desallotjaments a Espanya, entenent eh, el dret, eh, entenent l'habitatge com un bé de consum i no com un dret, com, es, com nosaltres pensam que ha de ser. No? Bé, eh, també vull aprofitar, abans de fer la lectura en el manifest, de recordar-vos que com cada any, eh, després d'aquest eh, després d'aquest acte d'en d'Espelmes, eh, una altra organització que treballa en drets humans, Drets Humans de Mallorca, fa un acte de, també amb una sèrie d'intervencions i un concert de l'Orfeo Mallorca i Lilo Tomàs aquí a l'oratori de Sant Felip Neri a les vuit i mitja en nom, en nom d'ells eh, que sapigueu que, que hi estàu convidats i bueno i si vos sembla bé faré lectura d'aquest manifest que com, com vos dic el 10 de desembre nosaltres el, el dedicam en els defensors i defensors de drets humans i en aquest dia eh, el grup d'Anistia Internacional de Mallorca se mobilitza en favor dels defensors i defensores de drets humans, sumant-se així als actes programats per l'organització arreu del món. Defensar els drets humans és compromès, però també perillós, i per totes dues coses els ciutadans i ciutadanes han de mostrar el nostre suport a les persones que són amenaçades per demanar allò fonamental – que totes les persones puguin gaudir dels drets reconeguts a la Declaració Universal. Permeteu-me ara que en parlem d'alguns d'ells. Girifina, que significa estan farts, és un grup de joves activistes sudanesos, sobretot estudiants de la universitat, que va sorgir el 2009, just abans de les eleccions. S'han dedicat a la lluita contra les injustícies, la corrupció i en favor dels drets humans, especialment els de les dones i la, la llibertat d'expressió i religió. El Servei Nacional de Seguretat del Sudan ha intensificat la repressió contra els seus integrants, incloent detencions i reclusions arbitràries, tortura i agressions sexuals. Molts d'aquests estudiants han hagut de fugir del, del país, per exemple l'estudiant Safai Ishaq, i els que continuen segueixen patint l'assetjament de les autoritats. Laísa Santos Sampaio és una defensora brasilera de 46 anys, mare de 8 fills, que viu a Praia Alta Piranyeira, una comunitat de 350 propietaris a l'estat brasiler de Pará. Treballa com a mestra d'escola i forma part del grup de treballadores artesanais extrativistes, projecte de dones artesanes que elaboren cosmètics, medicaments i pomades a base de fruits de la selva. La seva oposició a la indústria d'explotació forestal li ha ocasionat un risc considerable, on l'explotació il·legal de la selva és habitual. El mes de maig de, de l'any passat, del 2011, la germana de l'Aïssa i el seu cunyat, dirigents comunitaris, varen ser assassinats per pistolers a sou i l'Aïssa també ha estat amenaçada de mort. Igor Kaliapin és president del Comitè Interregional contra la Tortura, una destacada ONG russa dels drets humans. Ha estat amenaçat amb iniciar contra ell actuacions penals en relació amb el treball de l'ONG i la publicació als mitjans de comunicació d'articles en favor de víctimes de violacions de drets humans a mans de funcionàries funcionaris encarregats de fer complir la llei a Txetxènia. Les actuacions contra Igor Kaliapin són un greu obstacle per al treball que du a terme. Es tracta del tercer intent de les autoritats d'iniciar actuacions penals contra ell, a pesar de les denúncies dels seus membres de rebre cada cop més pressió per part de les autoritats. Els defensors i defensores de drets humans són cada vegada més una de les principals raons de ser de la nostra organització. Es troben a la primera línia de batalla per protegir els drets humans i a molts, posant els, els, en perill la seva pròpia vida tenen un mèrit extraordinari i necessiten el nostre suport. Denuncia la tortura, les desaparicions forçades, la discriminació, la violència de gènere, els abusos contra els pobles indígenes o els atacs contra la llibertat d'expressió. Sense el seu treball no coneixerien les atrocitats que cometen les forces de seguretat i els diversos grups armats, per exemple, a l'est de la República Popul Democràtica del Congo, ni les execucions extrajudicials a la Federació Russa ni la violència sexual exercida contra dones i nines a Colòmbia, per citar només alguns casos. Són un exemple, però també una esperança per ells i per a nosaltres. L'esperança que amb el compromís de tots podem avançar a la lluita per aconseguir que els drets humans es facin una realitat. Moltes gràcies. Ah, ah, <laughs> el xiste, ah. Bé, tenim, gràcies per la vostra assistència, aquí tenim postals per enviar, eh, hi ha uns postals que se diuen regalen les teves paraules, que són precisament per casos de, de presos i de eh, persones que han, han patit abusos eh, i també bueno, hi ha més informació si voleu. Eh? Moltes, I vos record també que a la pàgina web hi ha ciberaccions que simplement pitjant un clic podeu adherir-vos a diverses campanyes que, que Amnistia Internacional du terme. Moltes gràcies. Actua, actues, bueno, si entrau, actua amb amnistia.org o actua con amnistia.org. Eh? Ah? Molt bé, gràcies. Gràcies per escoltar Ràdio Tortuga, gràcies per escoltar Paraula de Tortuga, gràcies per escoltar Amnistia Internacional el Dia Mundial dels Drets Humans. Gràcies. From the bottomless pit, but my hand, hand, hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you give to see? And now the songs of freedom. It's all I ever heard. Redemption song. Redemption song. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy. Cause none of them can stop the time. And how long shall they kill our prophets while we stand aside and look? And some said it's just a part of it. Well, we've got to fulfill the book. Won't you help me sing? another song of freedom. It's all I ever had. Oh, redemption song, yes, Lord. Redemption song. Redemption atomic energy Cause none of them can stop the time How long shall they kill our prophets While we stand aside and look Some say it's just a part of it We've got to fulfill the book So won't you help me sing it another song of freedom. It's all I ever had. Oh, yeah. Redemption song. Yes, Lord. Redemption song. Redemption song. Redemption song.